انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اینجا خراسان است دا خراسان ده بس خراساندن است شنونده های رادیو صدای خلافت به بخش دری برنامه ما خوش آمدید حال توجه شما را جلب می داریم به داشته های امروزی وارفعوا التكبير دوما واهتفوا أحلى نشيد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ما وتمام جهانيان جهانیان صبح را الله بشب رساني دي وحمد زان الله است هيج معبودي بجز الله كي يقطع و شريكي ندارد وجود ندارد پادشاہی و حمد فقط از آن اوست و او بر هر چیز قادر است الهی من خیر آن چی در این شب است و خیر آن چی بعد از آن است را از تو می طلبم و اشر آن چی که در این شب و ما بعد آن وجود دارد به تو پناه می برم الهی من استم بدی و بدیهای پیری به تو پنامی بر بار الها من از عذاب دوزخ و عذاب قبر به تو پنامی بر سیرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم دعوت علنی یعنی آشکار بعد از اینکه در شهر مکه جامعه کوچک از مسلمانان بر اساس برادری و همیاری تشکیل شد و یاران و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم قسمت از مسئولیت ایشان را بر دوش گرفتند الله جل جلاله پیامبر صلی الله علیه و سلم را به علنی ساختن دعوتش مکلف نمود این دعوت به این آیات آغاز شد و انذر عشیرتک الاقربین و اینکه خویشاوندان نزدیک خیش را از عذاب الهی بترسان فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین و آنچه که الله تو به آن مأمور ساخته برای مردم بیان کن و مردم را آشکارا به سوی آن دعوت نما و از مشرکان روی بگردان از آیه مذکور معلوم می شود که آیات و نشانه های الله جل جلاله را واضح واضح باید بیان کرد و مردم را از عذاب الهی باید ترساند پس چی شده کسان را که در موجودیت قرآن و سنت وسواس شیطانی ایشان را تحت فشار درآورده و میگویند که از حکمت باید کار گرفت و در کفر شرک بدعت و فحشا با ایشان سازش میکنند در حالی که حکمت قرآن و سنت است آیا در آن زمان تاریکی شرک کفر ظلم و عریانی به اوج خود نرسیده بود پیامبر صلی الله علیه و سلم ایشان را به عذاب الهی نترساند و همان مردم پیامبر گرامی مان را از مکه بیرون نکردند آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم با ایشان سازش کرد نخیر برادران گرامی امروز همان روز است برخیزید مردم را از عذاب الهی بترسانید بله با شروع مراحل دعوت علنی مسئولیت پیامبر صلی الله علیه و سلم مشکل و مشکل تر گردید و پیامبر صلی الله علیه و سلم باید این دعوت را به گوش اقوام و خیشاوندان خیش می رساند. پیامبر صلی الله علیه و سلم ابتدا طایفه بنی هاشم را به خانه خیش فرا خواند همگی آمدند و تعداد آنان حدوداً به 45 نفر رسید پیامبر صلی الله علیه و سلم خواست صحبت کند اما ابو لهب کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش دستی کرد و گفت اینها همه زاده های تو هستند بنابراین این کار را کنار بگذار و چیز نگو که با عقاید آبا و اجداد تو مخالف باشد چون قبیله تاب و تحمل این را ندارند که در برابر قبایل عرب بیستند و من تا کنون کسی را ندیده ام که بدتر از آنچه تو برای قوم و قبیله خود آورده ای بیاورد رسول الله صلی الله علیه و سلم سکوت کردند و چیز نگفتند آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم بار دیگر آنان را دعوت نمود و برای آنان چنین خطابه ایراد فرمود سپاس مخصوص الله است او را سپاس می و از او یاری می جوییم و بر او ایمان و به او توکل کرده ام شهادت می دهم که هیچ معبودی بر حق جز الله یکتا و یگانه نیست و شریک و همتای ندارد و من فرستاده الله به سوی شما و تمام عالمیان هستم سوگند به الله جل جلاله که همه شما خواهید مرد همان گونه که می خوابید و همگی برانگیخته خواهید شد و همان گونه که بیدار می شوید و در برابر آن چی می کنید کیفر و پاداش خواهید دید معلوم می شود که در هر جا به دعوت می پردازیم و سخنان نیکو را آغاز می نماییم باید خطبه گفت چنان که معلوم می شود با گفتن خطبه سخنان ما مؤثر تمام می گردد از میان این جمعیت دعوت شده به خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب تنها کسی بود که با گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم موافق بود ابو طالب گفت ما بیش از حد دوزدار همراهی و همدستی با تو هستیم و از سخنان خیرخواهانه تو استقبال میکنیم و گفتار تو را باور میکنیم بنابراین مأموریت الهی خیش را دنبال کن که به الله سوگند پیوسته از تو حفاظت و حراست میکنیم ابو لحب گفت به الله سوگند این رسوایی است پیش از آن که دیگران به سر او بریزند شما خود مانع او شوید اما ابو طالب گفت به الله سوگند تا آخر از او پشتیبانی خواهم کرد لحظات خبری سوی خلافت گزارش های همه جانبه از فعالیت ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد و از تبلیغات دروغین رسانه های غربی پرده بر می دارد لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان مسلمان و مؤمن رادیو صدای خلافت به بخشی خبری ما خوش آمدید با امید که روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری نمایید امروز چهارشنبه دهم رمضان سال 1437 هجری قمری توجه شما را جلب می‌دارم با آخرین تحولات و های دولت اسلامی نخست سرخطی چند خبر حلاکت 15 اسکر عراقی در فلوجه تشدیدی در گیری ها در شهر مخمور کشته و زخمی شدن 16 کرد ملحد در غرب سینجار و جنگنده های آمریکایی به طور اشتباه یک مرکز پلیس را در رمادی هدف قرار داد صليل الصوارم نشيد و ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة والحكيم صدى جميل صدا صليل الصوارم و این هم مشروع خبرها یک مرد با استفاده از اسلحه بر یک فروشگاه و المار در شهر پینهندل ایالت تکزاس آمریکا تیراندازی کرده است نخست حمله کننده تعدادی از کارکنان فروشگاه را گروگان گرفته سپس چند تن از اینها را به قتل رساند خبر میگوید که پلیس به تیراندازی متقابل پرداخته شخصی مذکور را به قتل رساندند تا کنون کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است این دومین حمله است که در بین چند روز در آمریکا صورت میگیرد گزارش های رسیده از شهر فلوجه می رساند که در اثر درگیری ها میان مجاهدین دولت اسلامی و نیروهای عراقی در منطقه نعیمیه در جنوب شهر مذکور بیش از 15 تن از نیروهای عراقی کشته و 5 عراده تانک شان از بین رفته است خبر میافزاید که درگیری پس از آن رخ داد که یک حمله کننده استشادی تجمع روافظ را در همین منطقه در هم کوبید بیش از دو هفته می شود که فلوجه شاهدی درگیری های شدید میان مجاهدین و نیروهای رافیزی است نیروهای دولت اسلامی در ترین عملیاتشان دو موتر نوی لاری را در منطقه الرجله در غرب مخمور منهدم کرده و دو واسطه نظامی دیگر را از نیروهای رافزی غنیمت گرفتند. خبر میافزاید که محور غربی شهر مذکور برای دومین روزی پیاپی شاهدی درگیری های شدید میان مجاهدین دولت اسلامی و نیروهای عراقی است. این حملات پس از آن آغاز یافت که نیروهای رافضی خواستند تا بر بخش کرانه شرقی رود دیجله در عراق مسلط شوند یا خبری تازه می رساند که نیروهای دولت اسلامی در منطقه بابشلو در غرب سنجار حمله کردند خبر می افزاید که در نتیجه این حمله 11 تن از نیروهای کردی کشته و پنج تن دیگرشان جراحت شدید برداشتند نیروهای دولت اسلامی با استفاده از فرصت رمضانی تلاش دارند تا بر بخشهایی از شهر زنجار بار دیگر تسلط یابند گزارش از رمادی میرساند که سه اراده تانک نو ام بی و یک اراده ماین پاک در نزدیک پوری توری در شمال غربی شهر مذکور از بین رفته است در همین حال یک خبری دیگر از همین شهر حاکی است که جنگنده های آمریکایی به طور اشتباه یک پاسگاه ارتش رافیزی را در اطراف منطقه زنکوره در شمال غرب شهر رمادی بمبارد کرده است در نتیجه تمامی افراد داخل پاسگاه به هلاکت رسیدند خبرهایی رسیده از شام حاکی که نیروهای عدالت اسلامی انبار مهمات نیروهای نظام سوری را در اثر شلیک گلوله های توپخانه در کوی سرده نزدیک فرودگاه دیرزور از بین بردند یک اراده که نیروهای نظام سوری در جنوب شهر طبقه در حومه رقه با وسیله موشک هدایت شونده از بین رفته و دو اسکر در این حمله کشته شدند بود آخرین تحولات و پیشروی های دولت اسلامی از توجهتان جهان سپاس صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وفيه مصطفى جميل صدى صليل الصوارم الله أكبر حق حق دولة الصليل و یک تاریخ مشهور همی است که تاغوت او را عبادت کرده می شود دیگران او را عبادت می کنند و او از عبادت دیگران راضی باشد این را تاغوت میگن تاغوت حکومت تاغوت عبادت تاغوت اطاعت و مطابعت و کسی که دعوا میکنه که بالله تعالی ما ایمان داریم به توحید ایمان داریم لکن قلبان تاغوت دوست داشته باشد یا زبانا این تاغوت تعریف میکرده باشد یا عملا از تاغوت اطاعت میکرده باشد یا از جمله نواقض کلمه از جمله نواقض ایمان است این برنامه را چهارشنبه ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید شنانده های رادیو صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باز هم شما را به برنامه تاغوت شناسی خوش آمدید میگم میزبانی ما با مسلم خراسانی را بپذیرین باز هم در برنامه امروزی خود شیخ صاحب ابو خالد با خود داریم خب شنانده های گرامی چون در هفته قبلی بر شما وعده داده بودیم که رؤوس تاغوت به معرفی میگیریم که رؤوس تاغوت چند است و شیخ صاحب برای ما تشریح کنه خب قبل از که بالای رؤوس تاغوت بریم میخواییم که از شیخ صاحب بپرسیم که چی گونه یک انسان میتونه که از تاغوت براعت بکنه از تاغوت بیزاری بجایه راه های براعت و بیزاری از تاغوت بر ما کم بیان کنه در باره بر ما معلومات بده شیخ صاحب میشه در باره بر ما معلومات بتین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ناصر المؤمنين الموحدين المجاهدين مذل الكفار والمنافقين والصلاة والسلام على إمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد صفة براءة استاغوت استاغوت بسي طريق براءة کرده میتونیم هر مؤمن لازم است که از طاغوت براعت بکنه چنانچه الله متعال می فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بس كسكي يكفر بالطاغوت الطاغوت يعني الشيطان وأز معبودان باطل نافرماني وإنكار كر ويؤمن بالله والله متعالى إيمان ورد فقد استمسك بالعروة الوثقى بتحقيق إن شخص بمحكم ترين دستاوی درآویخته است لانفصام لها كأسلا اصلا ندارت يعني یعنی نمیسکلد والله سميع عليم والله متعال شناودان است نريد الله متعال فرموداس كشخص كيمان شخصی ولا يزول میارد برای از او است که با کفر بعد از ایمان از شخص قبول می شود خب اول براعت از به قلب می شود به دل می شود شخص مؤمنی که کلمه توحید را خوان و به توحید اقرار کرد بالا از او لازم است که از قلب از طاغوت بکند امرای طاغوت بغض عداوت و کینه داشته باشد دوم براعت از به زبان می شود شخص مؤمن باید از به زبان براعت بکند مثلا اهل طاغوت و خود طاغوت را تکفیر بکند و از آنها براعت و بیزاری را اعلان بکند و سوم براعت از طاغوت باندام ها می شود شخص مؤمن باید از طاغوت باندام خود براعت بکند با اهل طاغوت قتال و جهاد بکند و از آنها هجرت و اعتزال بکند در این بار الله متعال می فرماید قال الله تعالی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله قد كانت لكم أسوة حسنة بتحقيق حسب رايش ما إبراهيم عليه السلام يقول جو مشقني كوي والذين معه وكسايك بإبراهيم عليه السلام إيمانا وردا إنها يقول جو نيكي برايش ما أصلا كي بو باید اقتدا شود و کسایی که مرا ابراهیم علیه السلام بودن اشخاص مؤمن باید با آنها اقتدا بکنن ابراهیم علیه السلام یک صفتی که داشت و صفت باید دا خود بیاریم ابراهیم علیه السلام برای قوم خود گفت قالوا لقومیم، هنگامی که ابراهیم علیه السلام و کسایی که به ابراهیم علیه السلام ایمان آورده بودند برای قوم خود گفتند ان براء منکم یقینا ما بیزار هستیم شما براء منكم ما بريء اسمس الشما ومما وازان چكي تعبدون من دون الله شما بغير از الله متعال آن را عبادت میکنید ما از خودتان و همچنان از معبودان باطل شما بیزار هستیم بعد از او ابراهیم علیه السلام فرماید کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إبراهيم عليه السلام وكسائك ابراهيم بودن وغفتن كفرنا بكم يقينا ما بشما وبمعبودان باطل شما كافر شديم يعني إنكار كرديم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وهم جنان أشكار شد درميان ما وشما العداوت دشمنی در میان ما شما دشمنی بغض عداوت و کینه اشکار برای کسایی گفت برای قوم خود گفت برای پدر خود گفت ابراهیم علیه السلام و برای او کسایی که بغیر از الله متعال عبادت را میکردن بمانند بمانند ابراهیم علیه السلام باید باشیم یک تعداد مردم که میگه ما به ابراهیم علیه السلام و به پیروی زو رسیده نمیتونیم بر زینا چی گفتنی داری برای از این اشخاص میگوییم که سخن شما باطل است شخصی که به منافقت ایمان ناورده باشد به صداقت ایمان آورده باشد دو از ابراهیم علیه السلام و او کسایی که به ابراهیم علیه السلام ایمان آورده بودن از او پیروی اطاعت کرده میتواند یک تعداد مردم میگه که چون پدرای خدا یا مادر خدا و یا اقارب خدا ما بسیار دوست داریم از او خاطر ما نمیتانیم ولو که کافرم باشه ما از او براعت کرده نمیتانیم الله اکبر این اشخاصی که این را میگویند در اصل در قلوب از این اشخاص ایمان راسخ جای نگرفته است اگر یا اصل توحید و ایمان را مشناختن و دین الله متعال را به طریق سی مطالعه می کردن این سخن را نمی گفتن شخصی که کلمه توحید را خان و می گوید من مؤمن موحد استم و از و از اهل بیزاری نجوید این شخص مؤمن شده نمیتواند بالای شخص مؤمن لازم است که وقت کلمه توحید آخان از اهل تاغوت از خود تاغوت باید بیزاری بجاید اگر تاغوت اهل تاغوت برادر و پدر و مادرمون باشه باید از او بیزاری و براعت باید بکنیم چنانچه ابراهیم علیه السلام از پدر و از اهل و همچنان از قوم از تمام او کسایی که عبادت تاغوت را می کردن وبمعبودای باطل عقیده داشتن از او براعت جست و از او هجرت کرد نیت قرآن کریم الله متعال می فرماید کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ما به شما کافر شدیم به پدر خود میگوید به قوم خود گفت و همچنان به او معبودای کافر شدیم که شما بغیر از الله متعال را عبادت میکنیم به او انکار میکنیم و بدا بیننا و بینکم العداوه واشكار شد میان ما شما العداوة دشمني والبغضاء همچنان بغض و ابدا همیشه بطوري طور درمياني ما شما عداوة دشمني دشمنی شد حتى تؤمنوا بالله وحده تا اینکه الله متعال و يغانقية الله متعال ايمان بیاورید و در جای الله متعال فرمايات در درباره ابراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني بريء مما تعبدون ای رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعه ابراهیم را یاد آور شو انگامی که گفت لابیه برای پدر خود و قومه و همچنان برای قوم خود گفت اینی بریئم مما تعبدون یقینا من بیزار هستم از آنچه که شما عبادت میکنید شخص مؤمن باید ابراهیم گونه باشد یک از کسایی هستند که سوره عنکبوت دلیل میگیرند الله متعال در سوره عنکبوت که میفرماید که شما به پدر و مادرتان نیکی بکنین ولو که مشرک هم باشن خب چون اینمی آیت دلیل گرفته و باز هم با اونا ارتباط داشته می باشن و یا خدمت از اونا را کرده میرن به این اشخاص الله متعال در قرآن کریم فرماید و وصینا الانسان بوالديه حسنا از زیاد قرآن کریم شما غلط فهم گرفتی الله متعال می فرماید که شما ما انسان را وصیت کردیم به این که به پدر و مادر خود نیکی بکنند و ان جاهداك لتشرک بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما هنگامی که پدر و مادر کوشش یزیره بکنند که تو به من بیاوری الله متعال می فرماید یعنی کوشش یزیره کردن که تو را مشرک بسازن فلا تطعهما از وای اطاعت نکن إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون رجوع شما بطرف ماس ماست و ما شما را خبر میدهم به آنچه که شما میکردید یکی او پدر و مادر است که او مشرک است در اصل کافر است مرتد نیست ارتباط قائم کردن با او در اسلام جایز است به شرط که از سخنها و از کفریات و شرکیات از او اطاعت نکنی به حیث سله رحمی به حیث ازی که مادر است با او اخلاق نیکو را باید پیش ببری او مادری که مشرک و کافر است یک او مادری است که در ابتدا مسلمان بوده است و بعد از او مرتد شده است ارتباط قائم کردن با امرای از او جایز نیست جزای از او از شریعت اسلامی است که او باید قتل شود و از بین برده شود و شخص مؤمن باید به عقیده باشه و مادری که مرتد است به ارتداد از او باید اقرار بکنه و امرای از او نباید در یک کاسنان بخورد و امرایشان سلی رحمی کردن جایز نیست و از ایشان میراث برده نمی شود و برای از او تنها شمشیر است رسول الله صلی الله علیه و می فرماید من بدل دینه فقتلوه هر کسی که دین خود را تبدیل کرد آن را قتل کنید و در حدیث دیگری آمده است رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید هر زنی که مرتد شد از اسلام باید گردنش زده شود یکی زنی است مادری است که در اصل یهودی و نصرانی یا کافر بوده است یکی مادری است که در ابتدا مسلمان بوده است و بعد از او کافر شده است ارتباط با او مادری که کافر است کافر اصلی است ارتباط امرای از به خاطر از که امرای از اخلاقی اخلاق نیکو با اخلاق نیکو پیش بری جایز است این شرع نیست اما سخنهایی که مخالف قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و به شرکیات و کفریات تو را امر میکنه از نباید اطاعت بکنی و یکی مادری است که مرتد از اطاعت کردن امرای از برای خدمت کردن یا بالکل حرام است و در شرع اسلامی جایز نیست جزاک الله خیر شیخ صاحب محترم از که وقت گرانبهایتان به ما دادین و باز هم در برنامه ما را همکاری کردین خب با امید از که در برنامه های آینده باز هم با ما باشین چون سوال هایی را که ما متوجه شما می ساختیم ای بود که رؤوس تواقیت بر ما تشریح کنین اما چون وقت برنامه به پایان رسید ما نتونستیم که سوالهایی را متوجه شما بسازیم انشالله در برنامه های آینده امید است که به سوالات ما پاسخ بگوین شنونده هم انشالله انتظار ای دارن که درباره رؤوس تواقید برشان شرح داده شود خب چون فعلا در دقایق اخیر برنامه قرار داریم با شنونده ها الله حافظی میکنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی به هر لبی دعای تو فرشته بوسه میزند برای دردی به امان چرا دعا نمیکنی به قطر قطر اشکی تو خدا نظاره میکند به وقت گیر ها چرا خدا خدا نمیکنی به هر لبی دعای تو فرشته بوسه میزند برای دردی به امان چرا دعا نمیکنی به قطر قطر اشکی تو خدا نظاره میکند به وقت گیر ها چرا خدا خدا نمیکنی چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمیکنی خدای جار ساز را چرا صدا نمیکنی چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمیکنی خدای چار ساز را چرا صدا نمیکنی سحر زبانی ناله ها گلی مراد دیهد بنی می شب چرا لبه بنا لوا نمی کنی دلی تو مانده در قفس از آشیانه خود پرنده ای اسیر را چراری ها نمی کنی سحر زبانی ناله ها گلی مراد می دیهد بنی می شب چرا لبه بنا لوا نمی کنی دلی تو مانده در قفس از آشیانه خود پرنده ای اسیر را چراری ها نمی چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی خدای چار ساز را چرا صدا نمی چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمیکنی خدای چار ساز را چرا صدا نمیکنی چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمیکنی خدای چار ساز را چرا صدا نمیکنی چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمیکنی خدای چار ساز را چرا صدا نمیکنی چرا صدا نمیکنی چرا صدا نمیکنی شنونده های رادیو صدای خلافت این بود داشته های برنامه امروزی ما پس از نماز مغرب نشرات رادیو صدای خلافت روی همین موج به زبان پشتو ادامه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته